40 skirsnis. 1522 metų įstatymas nuostatas numatė bajoriškos kilmės įrodymo kriterijus bei tvarką. Greta terminų bajoras ir šlėkta atsirado taip pat riterio bei žemionių terminai. Pastarėjai liudijo atsiradusią bajorų kaip karinės korporacijos ir žemvaldžių sampratą. Tačiau ši samprata dar buvo gana paviršutiniai. Riteriškos laikysenos kodeksą žinojo tik ponai, įskaitant dvikovas, turnyrus, riterių šventinimus, diržų ir pentinių atributiką, o žemionimis – 16 amžiaus pirmoje pusėje ir viduryje daugiausia buvo vadinami tik tai turtingieji bajūrai. Nepaisant išorinės atributikos trūkumų, didžiųjų kunigaikščių privilegijos teisiškai formino bajorų luomo formavimasi ir jo privilegijuotą teisinį išskirtinumą. Bajorų luomas Lietuvoje susidarė iš karto, kuriant ekonominį riterijos potencialą ir įsisavinant jos gyvenimo normas, o ne vystanti šiam luomui iš karinės riterių korporacijos. Panašiai vyko ir kitose vidurio Europos rytinės dalies šalyse, tik Lietuvoje šis procesas buvo dar labiau pavėluotas, nepilnas ir paviršutiniškas. Ponų sluoksnio įsiskyrimas – ėmė trukdyti daugelio bajorų teisių realizavimui. Bajorai patenkantys į ponams dovanojamų žemių masyvus tapdavo jų vasalais ir karo tarnybą turėdavo atlikti ponų išrengiamuose būriuose. Ponams atitekdavo visos senjoro teisės. Nesuinteresuoti tarnybą didžiajam kunigaikščiui ponai savo valdžioje esančius ūkiškai nepajėgius bajorus buvo linkę paversti darbo prievolininkais – tai yra išbajurinti. Kadangi kilminės bajorystės principas visuotinai dar neįsigalėjo, įrodyti teisme tokią skriaudą būdavo sunku. Tačiau vis labiau savo teisę suvokiančių bajorų nepasitenkinimui augant ir didiesiems kunigaikščiams prarandant karius, imtai šį reiškinį atsižvelgti. Zigmanto antrojo 1529 metų privilegija – Pagaliau garantavo, kad didikams dovanojimuose žemėse esantys bajorai turi likti didžiojo kunigaikščių, o ne šią žemės gavusio didiko valdiniai. Tais pačiais metais išleistas pirmasis Lietuvos statutas sujungė luominės bajorų teisės į išbaigtą ir darnę sistemą. Leniniai žemės nuosavybė ir karo prievoliai buvo neatskiriamai tarpusavyje suderintos, formuodamos šalies siuzerenų ir jo vasalų teisių ir pareigų kompleksą ponams ir kunigaikščiams tarnaujančių bajorų vasalinės teisės rėmėsi bajorų asmens laisvės principu. Jei žemę gaudavo iš ponų, tai pasirinkdamas kitą poną turėdavo ją palikti. Jei pona šią beneficiją perlėsdavo tėvoninio valdymo teisėmis, bajoras galėdavo stoti tarnauti naujam ponui, neprarasdamas savo tėvoninių teisių. Visus šiuos sandėrius turėdavo patvirtinti didysis kunigaikštis. Taigi Lietuvoje susiklaustė Leno sistemos kopiečiaus, kaip ir kitose Europos šalyse. Ponai ir bajorai buvo laikomi vienu privilegijuotų bajorų luomu. Tačiau šio luomo reimuose ponai gavo skirtinę padėtį atitinkančią jų stambėje žemėvaldą. Visų pirma, tik jie galėjo tapti aukštais pareigūnais. Šias pareigas, kaip ir karo tarnybą, reikėjo vykdyti savo ištekliais ir su savo tarnais – Už tai būdavo atlyginama gaunamos rentos dalimi. Valstybės pareigybių monopolizavimas, administravimui esant dar neatskirtam nuo teismų, natūraliai skyrė ponus į atskirą jurisdikciją. Provincijų valdytojai ponų neteisi. Tai galėjo daryti tik didysis kunigaikštis su savo tarėjais ir jo įgaliuoti aukšti valstybės pareigūnai. Kaip stambų žemvaldžiai, Pona iš jų savo valdų karo tarnybą atlikdavo su savo vasalų ir tarnų būreis, stodami į ją su savo atskiromis vėliavomis, todėl tokius ponus imta vadinti vėliaviniais. Ponų valdos turėjo administracinį, teisinį ir finansinį imunitetą. Ponai tvarkė ir teisė, juose gyvenančių žmonės, rinko mokesčius valstybei ir patys atsiskaitydavo išdui didžiojo kunigaikščio pareigūnai, norėdami paveikti atsakovus ponų valdose, galėjo įsikišti tik tuo atveju, jei ponai nereaguodavo į prašymą teisti šiuos asmenis. Tokia padėtis ponus pavertė siaurą elitinę terpę. Luomenės bajorijos teisės buvo subrandintos lygiai grečiai su karo tarnybos teisiniu ir dalykiniu sureguliavimu. Sunkia karo prievolę bajūrai siekia atlikti pagal savo galimybės, o didysis kunigaikštis savo ruoštų siekė neleisti, kad šios galimybės nebūtų išnaudotos. Todėl abi pusės buvo suinteresuotos sunorminti tarnybos atlikimo sąlygas. Tikslų įvertinimą, taksavimą, daugeliui bajorų balansuojant ties ekonominiu, tuo pačiu ir karinių neišgalėjimų riba buvo nelengva atlikti. Ryškėjant bajorų teisėms ir labiau nusistovint įformintai karo tarnybo žemėvaldai, darėsi realus taksavimo kampanijos pritaikymas, susijent išrengiamų karių skaičių su turimų valstiečių tarnybomis. Ieškota analogijų su Mozūrija, kur tokia sistema jau buvo susikloščiusi. Tačiau 16 amžiaus pirmo ketvirčio karai privertė tai padaryti nuodugniau. 1528 metais buvo surašyta visa bajorija – suskaičiavus jaus turimus valstiečius ir pagal tai nurodžius išrenktinių karių skaičių. Vieną raitelį reikėjo išrenkti iš aštuonių tarnybų. Kas turėjo mažiau kaip aštuonės, išrenkdavo menkiau ginkluotą raitelį. Surašymą lydėjo karo nuostatas, apibrėžė šaukimo bei stojimų į kariuomenę tvarką ir nustatęs išrengiamo raitelio apsiginklavimą. Bajorijos surašymas ne tik sureguliavo karo tarnybos normas, bet ir tapo bajorystę konstatuojančią metriką. Tuo sutvarkymu Lietuva pralenkė savo kaiminę šalis, tarp jų ir Lenkiją. 16 amžiaus pirmą trečdalį Lietuvoje baigė susiklaustyti bajorų luomas, iš esmės nesiskiriantis nuo kitų vidurio Europos šalių analogų. Tačiau pavėluotas jo susiklaustymas ir įskirtinė ponų padėtis neleido išplėsti politinių eiliniais bajorijos teisių ir tuo Lietuva skėsi nuo Lenkijos. C. Bažnyčiaus padėtis ir organizacija. Krikšto metu Lietuvos valstybė jau pajėgė iš karto sukurti vyskupijų ir parapijų organizaciją. Todėl katalikų bažnyčia Lietuvoje įsik pradėjo gyvuoti kaip funkcionuojanti institucija. Tačiau žemų lygio žemdirbystė ir iš to išplaukianti nedidelį renta neleido greitai plėsti parapijų tinklų. 15-16 amžių sandūroje vienintelė gerai organizuota Vilniaus vyskupija turėjo apie 130 parapijų, iš kurių maždaug apie 100 atsirado jau po Vytauto didžiojo. Šio šimto du trečdalius jau įsteigė nedidysis kunigaikštis, o diduomeniai. Pasirodė pirmosios vyskupų fondacijos Armoniškių 1452, Medvedičių 1483 metais, Salako 1483 1496 metais, Tauragnų 1498 metais. 15 amžiaus pabaigoje bajūrų, daugiausia giminaičių grupės, jau pajėgė steigti mažas bažnyčias arba altorius jūse. Per 16 amžiaus pirmąją pusę Vilniaus vyskupijos parapijų ir filijų skaičius padvigubėjo, o diduomenės fundacijų dalis dar labiau išaugo – beveik šimtas bažnyčių – Radvilos pastatė 14, iš jų Biržuose 1510 metais, Kėdainiuose 1518 metais, Dusetose 1519 metais, Svedasuose 1522 metais. Astikai 4, gegužinė 1507 metais, Musninkuose 1522 metais, Alantoje 1522 metais, Žodiškyje 1553 metais, Goštautai keturias bažnyčias. Zabrezinskiai 1520 metais įsteigė Simno parapiją kolonizuojamoje Užnemunėje. Bažnyčių steigimų ir patronato svorio centro persikėlimas į diduomenės rankas liudijo, kad feudalinis Lietuvos elitas įtvirtino savo pozicijas ne tik valstybės, bet ir bažnyčios institucijose, o katalikų tikėjimas išplito ne vieną aplink stambiausių šalies administravimo centrus. Beje, žemaičių viskupijoje šis procesas vyko lėčiau. 16 amžiaus viduryje jį turėjo tik apie 40 parapijų. Toks jų tinklas jau apėmė beveik visus krašto valščius, bet tai buvo pasiekta ne iš karto. Toks stambaus valščiaus centras kaip Šiauliai, parapijos bažnyčia gavo tik 15 amžiaus viduryje, o Rietavas – tik 16 amžiaus antrą ar trečią dešimtmetį. Palangoje bažnyčia atsirado tik 16 amžiaus 6 dešimtmetyje. Tačiau svarbiausiamis žemaičių senijos pasienio kolonizavimo kryptimis parapijų steigimas palyginus nedaug te atsiliko ir Barke 1430 metais, Žagarėje prieš 1499 metus, Joniškyje 1526 metais, Tauragėje 1507 metais, Šilalėje 1533 metais. Steigėsi jos ir naujai iškylančiuose centruose, plateliuose 1523 metais, telšiuose 16 amžiaus 5 dešimtmetyje. Netolygiai bažnyčios plito ir rytinėje Lietuvos dalyje – plotė į šiaurę ir į šiaurės vakarus nuo ukmergės parapijų nebuvo iki pat 15 amžiaus pabaigos. Pirmosios bažnyčios atsirado. Ramygaloje prieš 1492 metus, pasvalyje 1498 metais, šitoje 1499 metais, Rokiškyje apie 1500 metus, Panevėžyje 1499 1505 metais, anykščiuose 1514 metais. Tai daugiausia buvo trakų vaivadijus 14 amžiuje kunigaikštijus šiaurinė dalis. 16 amžiaus viduryje Vilniaus vyskupijos parapija vidutiniškai apėmė 240-350 kvadratinių kilometrų. Žemaičių vyskupijos beveik 600 kvadratinių kilometrų. Tuo tarpu Lenkijoje tik 50-60 kvadratinių kilometrų. Vis dėlto parapijų tinklas įsidėstė svarbiausiose šalies komunikacijose. Valstybės remiamos Lietuvos vyskupijos iš karto gavo ne tik parapijų, bet ir kapitulų organizaciją. Vilniaus vyskupijos kapitula buvo įsteigta jau 1388 metų antroje pusėje. Ja sudarė du prelatai – prabaščius ir dekanas ir dešimt kanauninkų. Didieji kunigaikščiai ją papildė kustodo 1397 metais ir arkidiakonu 1435 metais, o Vilniaus vyskupas – scholastiko ir kantoriaus 1522 metais prelatūromis. 1526-1536 metais prisidėjo dar du vyskupo išlaikomi kanauninkai. Žemaičių vyskupijos kapitula tokių sąlygų neturėjo, joje buvo tik šeši kanauninkai. Arkidijakona Žemaičių vyskupijoje atsirado tik 16 amžiaus trečiame dešimtmetyje ir tapo pirmuoju dignitoriumi po vyskupu – Tokios senovinės tvarkos Vilniaus vyskupijoje jau nebuvo. Kanauninkų teikimo teisė, išskyrus dvi paskutinėsias Vilniaus vyskupo fundacijas, priklausė didžiajam kunigaikščiui, kuris retkačiais porą vietų atskirai palikdavo kokio nors vyskupo nuožiūrai. Iš kapitulos narių buvo reikalaujama išlaikyti savo vikarus. Tai dar numatė Vilniaus vyskupas Jokūbas 1398 metais, ką žinoma jie nenoriai vykdė. Problemą palengvino didysis kunigaikštis. 1542 metais skyręs Vilniaus kapitulai šimtą kapų metiniais rentaus. Vienas kanauninkų ėjo prokuratoriaus tvarkiusio kapitulos turtą pareigas, jam talkindavo du kanauninkai vizitatoriai. 16 amžiaus pirmame trečdalėje nusistovėjusi Vilniaus vyskupijos kapitulo struktūra iš esmės nepakito per visą tolesnį didžiosios Lietuvos kunigaikštijos egzistavimą. Kapitulų statusą apibrėžė vyskupų teikiamus privilegijus, pradėtus gauti jau pirmojo Vilniaus vyskupo Andriaus laikais. Jas vėliau papildė didžiųjų kunigaikščių ir popiežių privilegijus. Vyskupas Motiejus suteikė Vilniaus kapitulai pirmąjį statutą. 1520 metais popiežiaus nuncijų Zakarijus Fereris patvirtino visas Vilniaus kapitulos privilegijas. Visos šios priemonės – Vilniaus vyskupijos kapitula labai greitai pavertė būdinga vidurio Europos bažnytinė institucija. Tuo tarpu žemaičių vyskupijos kapitula išlaikė ne vieną rudimentinį bruožą. Dar greičiau ir iškiau Lietuvoje pradėjo funkcionuoti vyskupų institucijus. Vyskupus nominuodavo, rekomenduodavo didysis kunigaikštis, rinkdavo kapitulą, prekonizuodavo, tvirtindavo popiežius. Uždelstai klaustėsi parankinės vyskupų pareigybės. Vilniaus vyskupų kanclerius, administratorius ir teisėjus šaltiniai mini tik nuo 1503 metų. Gerokai anksčiau, 1439 metais, minimas oficiolas, teisėjas, kuriam talkindavo bylų prokuratorius. 1510 metais atsirado generalinis vikaras, iš esmės vyskupo pavaduotojas – kurio pareigos dažnai būdavo jungiamos su kancleriu ar Lenkijos pavyzdžių su oficiolo pareigomis. Neoficialų statusą turėjo vyskupo dvaras, Vilniaus vyskupijoje minimas nuo 1434 metų. Vilniaus vyskupo sufraganas pasirodė anksti, minimas 1397-1398 metais, bet ta pareigybė neįsitvirtino. Ši dignitorija buvo atgavinta tik 16 amžiaus pradžioje. Vilniaus sufraganai turėjo kafus, 16 amžiaus antroje pusėje metonos vyskupo titulą, titulatūra buvo siejama su veikla nekatalikų kraštuose. 16 amžiaus viduryje Vilniaus vyskupija buvo suskirstyta į penkis dekanatus – Trakų, Maišegalos, Antakalnio, Medininkų ir Rudaminos. Toks suskirstimas koncentruojantis valdymą iš nedidelio branduolio aplink Vilnių rodė, kad parapijose labai trūko kvalifikuotų kunigų. Tik prabėgus 130 metų po krikšto buvo sušauktas pirmas Vilniaus vyskupijos sinadas 1520-1521 metų sandūroje. Antras sinodas įvyko 1527 metų pabaigoje ar 1528 metų pirmoje pusėje. Jis prieimė vyskupijos statutą įspausdintą 1528 metais. Trečias 1538 metais, ketvirtas 1542 metais. 16 amžiaus viduryje Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų žemė valda apėmė 14 tūkstančių dūmų – Iš jų 11,5 tūkstančių priklausė Vilniaus vyskupijai. Vilniaus kapitula valdė apie tūkstantį dūmų, sufraganas apie 160, parapijų bažnyčios apie 5500. Absoliučiai žemiai valdos dydžiais Vilniaus vyskupija prilygo svarbiausioms Lenkijos vyskupijoms, tačiau jos struktūra nebuvo išbalansuota. Greta plačių vyskupų latifundijų egzistavo gana skurdi parapijų žemiai valda. XVI amžiaus viduryje septynios turtingiausios Vilniaus vyskupijos parapijos turėjo 20 ir 70 procento parapijoms priklausančių dūmų, o 99 neturtingiausios 11 ir 60 procentų. Visa Lietuvos įstatymų leidyba, apibrėžianti bažnyčios žemiai valdą, rėmėsi Lietuvos krikšto metu jo gailo suteiktų privilegijų principais. Bažnyčios nuosavybė buvo atleista nuo visų prievolių, rinkliavų ir mokesčių. Tik karo metu iš jos buvo įmamos rinkliavos, buvo laikoma, kad vasininkai jomis apsideda patys. Naujos donacijos ir fundacijos bažnyčio žemėvaldą gerokai padidino. Vidutiniai ir smulkūs bajorai steigė bent altorius. 16 amžiaus antrą ketvirtį tokius altorius turinčių bažnyčių skaičius Vilniaus vyskupijoje išaugo iki 60. Iš savo valstiečių užrašinėjo dešimtinę. Didžiojo kunigaikščio valdžia 16 amžiuje ėmė užrašymus bažnyčiai riboti, nes mažėjo karo prievoliai pavaldi žemėvalda. Dvasinių ir pasaulietinių valdų keitimo atvejais atitinkamai būdavo perkeliamos ir prievolys. Lietuvai negalint greitai išplėtoti kokybiškų mokyklų tinklo, nebuvo įspręsta ir kunigų parengimo problema. Lietuvos klebonijos tapo Lenkų dvasiškijos apsirūpinimo objektu. Menkos pasiruošimo galimybės pritraukė nepakankamą kiekį Lietuvos jaunuomenės, sugebėję pasiruošti asmenys negalėjo užpildyti visų bažnytinės hierarchijos pakopų. Atitinkamų 1447 metų Kazimiero privilegijos straipsnių ponų taryba vyskupų pareigybės išsaugojo vien didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyventojams tačiau žemesnės pareigybės, ypač parapijų klebonų vietos, ją mažai domino. Todėl tas pats privilegijos straipsnis kelbė išlygą, leidžiančią didžiajam kunigaikščiui remiantis patrono teisę į šias vietas paskirti ir svetim šalį. Jo labiau, joks įstatymas nevaržė ponų patronato, ir jų steigtas bažnyčias taip pat patekdavo Lenkų kunigai. Nuo 14 amžiaus pabaigos iki 16 amžiaus vidurio Iš Vilniaus kapitulos narių lietuviai sudarė tik trečdalį. Iš dešimtie žinomų prabaščių aukščiausios prelatūros trys buvo atvykę ir trys vietiniai palenkės lenkai. Nemokantys lietuvių kalbos klebonai, nepaisant pavienių vyskupų, pavyzdžiui, motiejaus reikalavimų ją išmokti, tapo vos netaisyklę. Vis dėlto vyskupų sostuose įsitvirtinus lietuviams ar bent didžiosios Lietuvos kunigaikštijos gyventojams ir bažnytinėms pareigybėms susisiejus su valstybės institucijų veikla, net ir atvykusieji Lenkų kunigai turėjo atsižvelgti į Lietuvos visuomenės politinius interesus ir žinybiškai orientuodavosi į savo vyskupijas. Pasaulietiškosios vasiškijos trūkumą didieji kunigaikščiai, o vėliau ir diduomenį, siekia atsverti steigdami vienuolynus. Jie suvokė elgetaujančių kongregacijų privalumus misijų darbe, todėl labiausiai rėmė pranciškūnų ordiną gavusi veiklos koncesijas dar 14 amžiaus pirmoje pusėje. 14 amžiaus pabaigoje Lietuvoje būta jau šešių pranciškūnų vienuodynų. Iš pranciškūnų buvo išventinti pirmieji Vilniaus vyskupai Andrius 1388-1398 ir Jokūbas 1398-1407. Pradžioje pranciškonai bazavusi miestuose – Vilniuje, Kaune. Vilniuje 15 amžiaus trečiajame dešimtmetyje jie pasistatė antrąją mūro bažnyčią. Kauno fundacija Vytautas Didysis susijėjų su savo įžadu Dievo motinai Varsklos katastrofoje. Lietuvos pranciškonai priklausė savo ordino Lenkijos provincijai – bet jau XIV amžiaus pabaigoje atsirado jos Lietuvos vikariatas. 1468 metais Vilniuje ir 1469 metais Kaune buvo įkurdinta Lenkijoje atsiradusi pranciškūnų observantų sugriežtintos regulų šaka, vadinama Bernardinais. Įsikūrė jų vienuolynai – Tikocinė, 1479 metais Gardine, 1494 metais Polotske, 1498 metais Butslave, 1504 metais Trakuose, 1522 metais Tverėje, 1531 metais. Vienas pirmųjų moterų vienuolynų taip pat priklausė Bernardinėms įsteigtas Vilniuje 1495 metais. Bernardinai pirmieji pradėjo organizuotis į atskirą Lietuvaus provinciją. 1487 metais Vilniuje buvo įsteigta ordino kustodija. Kauno Bernardinų vienuolynas 1520 metais neleido vežti turto į Lenkiją, 1522 metais nepasiuntė savo atstovų į jos provincijos konventą. Iš Vilniaus vienuolyno 1521 metais buvo siekiama pašalinti Lenkų vienuolius. 1528 metais įsikūrė atskira kustadija Kaune. Pagaliau 1530 metais popiežius Klemensas VII įsteigė atskirą Lietuvos Bernardinų provinciją. Pranciškonai ir Bernardinai sudarė Lietuvos vienuolijų pagrindą. Kur kas mažiau Lietuvoje kūrėsi domininkonai – nors savo bažnyčias jie turėjo jau Gediminų laikais. Pastovų jų vienuolyną Vilniuje įsteigė didysis kunigaikštis tik 1501 metais. Elgetaujančios kongregacijos gavo popiežių leidimus įsigyti kilnojamų ir nekilnojamų turtų, jo ėmė rastis ir Lietuvoje. Iš Ventojo Benedikto regulos kongregacijų Lietuvoje atsirado tik 1405 metais – Vytauto didžiojo Benediktinų fundacija senuosiuose trakuose. Be Vilniaus ir Žemaičių, nuo Vytauto didžiojo laikų, didžioji Lietuvos kunigaikštie turėjo dar Lutsko ir Kijevo viskupijas. Tačiau jos gyvavo stačiatekių krašte, turėjo mažai parapijų, todėl faktiškai te buvo reprezentuojantys katalikų punktai. Vilniaus kapitulos nariai neretai tapdavo žemaičių, Lutsko ir Kievo vyskupais. Lyginant su kitomis vidurio Europos šalimis, Lietuvos dvasiškyje buvo labai negausi. Atitinkamai nebūta ir būdingos tom šalims didelės bažnytinės žemėvaldos. Vilniaus vyskupijos valdose gyveno tik 3,8 procento šalies valstiečių. Aukštųjų dvasininkų beneficijos davė pajamas, įgalinančias daryti jų padėčiai reikalingas išlaidas. Tačiau šios pajamos buvo menkesnės už atitinkamas vietas turinčio Lenkijos klero pajamas. Lietuvos viskupijų kapitulų nariai siekia įgyti dar klebonų vietas, ypač turtingesnių parapijų. Tokių parapijų būdavo dvi ar trys dešimtys, ką žinoma parapiečiams faktiškai atimdavo ganytoje. Nepaisant to, privilegijuota bažnytinė žemė valda kėlė bajorų, atliekančių sunkia karo tarnybos prievolę, pavydą.